Šešioms dienoms belikus iki Velykų, Jėzus atėjo į Betaniją, kur gyveno jo prikeltasis iš numirusių lozorius. Ten buvo jam iškeltos vaišės. Morta tarnavo, o lozorius kartu su svečiais vaišinosi prie stalo. Paėmusi svarą brangių tepalų iš grino nardo, Marija patepė Jėzui kojas ir nušluostė jas savo plaukais namai pakvipo tepalais. Vienas jo mokinys, Judas Iskarijotas, kuris turėjo jį išduoti, pasakė, kodėl to tepalo neparduota už 300 denarų ir pinigų netiduota vargšams. Jis taip sakė, ne kad jam būtų rūpėję vargšai, bet kad pats buvo vagis ir turėdamas rankose kasą, grobstė įplaukas. O Jėzus tarė, palik ją ramybėje, ji tai laikė mano laidotuvių dienai. Vargšų jūs visada turite šalia savęs, o mane ne visuomet turėsite. Daug žydų sužinojo jį tenai esant ir atėjo ne tik dėl Jėzaus, bet taip pat pamatyti Lozoriaus, kurį jis prikėlė iš numirusių. Aukštieji kunigai dabar nusprendė nužudyti ir Lozorių, nes daugybė žydų per jį atsitraukė nuo jų ir įtikėjo Jėzų. Rytojaus dieną gausiai susirinkusi į šventes minę sužinojo, kad Jėzus ateinas į Jeruzalę. Žmonės pasiėmė palmių šakų ir išėjo jo pasitikti, garsiai šaukdami. Osana, garbė tam, kuris ateina viešpaties vardu, Izraelio karaliui. Jėzus gavęs asiliuką užsėdo ant jo, kaip parašyta. Nebijok Siono kalno dukterie. Štai atvyksta tavo karalius. Jis joja ant asilaičio. Iš pradžių mokiniai šito nesuprato, bet kai Jėzus buvo pašlovintas, atsiminė, kad tai buvo apie jį parašyta ir jie buvo jam tai padarę. Taigi dabar liudėjo apie jį minę buvusi su juo – kai jis pašaukė lozorių iš kapo ir prikėlė iš numirusių. Žmonės todėl ir išėjo jo pasitikti, kad buvo girdėję jį padarius tą ženklą. O fariziejai kalbėjo vieni kitiems. Žiūrėkite, jūs nieko negalite padaryti. Štai visas pasaulis eina paskui jį. Tarp atėjusių per šventes Dievo pagarbinti buvo ir graikų jie kreipėsi į Pilypą, kilusi iš Galilėjos miesto Betsaidos, prašydami, Gerbiamasis, mes norėtume pamatyti Jėzų. Pilypas nuėjo ir pasakė Andriejui. Paskui jie abu, Andriejus ir Pilypas, atėję pranešė Jėzui. O Jėzus jiems tarė. Atėjo valanda, kad būtų pašlovinta žmogaus sunus. Iš tiesų, iš tiesų sakau jums, jei kviečio grūdas kritęs į žemę nemirs, jis liks vienas, o jei mirs, jis duos gausių vaisių. Kas myli savo gyvybę, ją pražudys, o kas nekenčia savo gyvybės šiame pasaulyje, išsaugos ją amžinajam gyvenimui. Kas nori man tarnauti, tegul seka paskui mane, kur aš esu, ten bus ir mano tarnas. Kas man tarnaus, tą pagerbs mano tėvas. Dabar mano siela sukrėsta. Ir ką aš pasakysiu? Tėve, gelbėk mane nuo šios valandos. Bet juk tam aš ir atėjau į šią valandą. Tėve, pašlovink savo vardą. Tuomet iš dangaus ataidėjo balsas. Aš jį pašlovinau ir dar pašlovinsiu. Aplink stovinti minetą išgirdusi sakė griaustinį sugriaudus. Kai kurie tvirtino, angelas jam kalbėjo. O Jėzus atsakė, ne dėl manęs, o dėl jūsų pasigirdo tas balsas. Dabar teisiamas šitas pasaulis. Dabar šio pasaulio kunigaikštis bus išmestas laukan o aš, kai būsiu pakeltas nuo žemės, visus trauksiu prie savęs. Jis tai pasakė, nurodydamas, kokią mirtimi jam reikės mirti. O žmonės jam sakė, mes girdėjome iš įstatymo, kad Mesijas pasiliks per amžius. Kodėl tu sakai, kad žmogaus sūnus turės būti iškeltas aukštyn? Kasgi tas žmogaus sūnus? Jėzus atsakė, jau nebeilgai šviesa bus tarp jūsų. Vaikščiokite, kol turite šviesą, kad neužkluptų jūsų tamsa. Kas vaikščioja tamsoje, tas nežino, kur eina. Kol turite šviesą, tikėkite ją, kad taptumėte šviesos vaikais. Tai pasakęs Jėzus pasišalino ir pasislėpė nuo jų. Nors Jėzus jų akivaizdoje padarė tiek daug ženklų, tačiau jie jo netikėjo. Įsipildė pranašo Izaijo žodžiai. Viešpatie, kas patikėjo mūsų skelbimu ir kam buvo apreikšta viešpaties rankos galybė. Jie neįstengė tikėti, nes anot Izaijo jis apakino jiems akis ir sukėtino širdį, kad nematytų akimis ir nesuvoktų širdimi, kad neatsiverstų ir aš jų nepagydyčiau. Izaijas tai pasakė, nes regėjo jo šlovę ir kalbėjo apie jį. Vis dėlto įtikėjo Jėzų net daugelis iš vyresnybės, tačiau dėl fariziejų viešai jo neišpažino, kad nebūtų pašalinti iš sinagogos. Deja, žmonių pagarbą jie brangino labiau už Dievo garbę. O Jėzus garsiai šaukė, kas mane tiki, tiki ne mane, bet tą, kuris mane siunti. Ir kas mane mato, mato tą, kuris mane siunti. Aš atėjau į pasaulį kaip šviesa, kad visi, kurie mane tiki, neliktų tamsybėse. Kas klausys mano žodžių, bet jų nesilaikys, to aš neteisiu, nes atėjau neteisti pasaulio, bet gelbėti. Kas mane niekina ir mano žodžių nepriima, tas jau turi savo teisėją. Pats žodis, kurį aš kalbėjau, nuteis jį paskutinėje dieną. Aš juk kalbėjau ne iš savęs. Tėvas, kuris mane siuntė, davė man priesaką, ką aš turiu sakyti, ką skelbti. Ir dar aš žinau, kad jo priesakas – tai amžinasis gyvenimas. Tad ką aš kalbu, skelbiu taip, kaip tėvas man yra sakęs.